บุ๊กทูแปดสิบเก้าประโยคคำสั่งหนึ่ง imperativ นคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลยีซีเลียน Ne budi tako lijen. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก Ti spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Ti dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ Ti se smiješ tako glasno. Ne smij se tako glasno. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิ Ti govoriš tako glasno. Ne govori tako гласно. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Ти пиеш превише. Не пи превише. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Ти пушиш превише. Не пуши превише. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไปที่ radiš puno. Ne radi toliko puno. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Ti voziš tako brzo. Ne vozi tako brzo. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์อุสตานิเตะกอสปอดิเนมิลเลอร์เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ซีเอดนิเตะกอสปอดิเนมิลเลอร์นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์อุสตานิเตะซีเอดิติกอสปอดิเนมิลเลอร์ใจเย็นๆนะคะ สตรปิเตเซมีเวลาไม่ต้องรีบเนจูริเตรอสักครู่นะคะซาเชคายเตเยดันโมเมนต์ระวังนะคะบูดิเตปาจลิวีกรุณามาให้ตรงเวลานะคะบูดิเต tačni. Ja ngo. Ne budite glupi.